Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում թեժ մարտեր ռազմաճակատի ողջ երկայնքով աշխատանքային խորհրդակցություն ԼՂՀ նախագահի մոտ նվիրված առաջնագծում տիրող իրավիճակին։ Արցախում է երկրապահ կամավորականների միության պատվիրակությունը, ընդունելություն ԼՂՀ նախագահի մոտ։ Ինչպիսին է առաջնագծում վիրավորված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց առողջական վիճակը։ Հայաստանի ազգային ժողովում հնարավոր է քննարկվի Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու հարցը։ ԱՄՆ կոնգրեսականները դատապարտում են Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Հանրապետական մաղթանք Երևանում եւ Ստեփանակերտում այսօր երեկոյան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը ականանետերից եւ հրանոթներից շարունակել է արկակոծել պաշտպանության բանակի առաջնային դիրքերն ու մերձակա հայկական բնակավայրերը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից այսօր ստացված առաջին հաղորդագրության համաձայն առավոտյան ժամը 7-ի սահմաներում առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են սկսվել շփման գոտու հարավ արևելյան եւ հյուսիս արևելյան հաջողություններով։ Ադրբեջանական բանակը կիրառում է 152 մմ-անոց mm հրանոթներ, գրադ կայանքներ եւ տանկեր։ Հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները ճնշելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները եւ վստահաբար իրականացնում իրենց արջև դրած մարտական խնդիրները։ Ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում Պաշտպանության բանակի կողմից հյուսիսարևելյան ուղությամբ ոչնչացվել է եւս 1 տանկ, հյուսիսային ուղությամբ MM21 Grad տիպի 1 հրթիռահրետանային կայանք, 1 միավոր ինժեներական տեխնիկա եւ 1 միավոր անօթաչու թռչող սարք Մարտակերտի ուղությամբ։ Ժամը 12-ի դրությամբ նույն աղբյուրից մեզ հայտնեցին, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով ընթանում են թեժ մարտեր։ Ղարաբաղյան ուժերը հակարակորտին պատճառելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ, մարտագծի հյուսիսարևելյան եւ հարավարևելյան ուղություններով նախաձեռնությունը վերցրել են իրենց ձեռքը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում հակարակորտը հյուսիսարևելյան ուղությամբ կորցրել է 3, իսկ հարավարևելյան ուղությամբ 2 good tongue. Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են ընթանալ թեժ բախումներ։ Հակարակուրդը մարդկային եւ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներից սարսափած այսօր ժամը 11:20-ի սահմաներում հյուսիսարևելյան ուղությամբ առաջին անգամ կիրառել է ցաներ հրանետային համակարգեր։ Նշված զին, զինատեսակի կիրառումից Ղարաբաղյան կողմը կորուստ չունի։ Նույն ուղությամբ հակարակուրդը օգտագործել է երկու հարվածային անօթաչու թռչող սարք իսկ մեկը հարավարևելյան ուղությամբ, որոնց գործողությունները նպատակին չեն հասել։ Բոլոր 3 հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացված են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 3-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են առաջնագծում տիրող իրավիճակին եւ հակառակորդի հանցավոր ոտնձգությունները կանխելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել պաշտպանության նախարարությանը եւ բոլոր համապատասխան մարմինների ղեկավար ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրից հաղորդում են, որ նախագահ Բակոսյանն ապրիլի 4-ին ընդունել է երկրապահ կամավորականների միության պատվիրակությանը կազմակերպության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ Պաշտպանության բանակը արդյունավետորեն իրականացնում է իր առաքելությունը, ապահովելով երկրի եւ ժողովրդի անվտանգությունը։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել երկրապահ կամավորականների միության պատրաստակամությունը պաշտպանել հայրենի հողը, դա համարելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Որպես այսպես կոչված նոր միակողմանի զինադադարի մասի խոսք լինել չի կարող, քանի որ 1994 թվականի Ադրբեջանի կողմից ստորագրված զինադադարը ուժի մեջ է եւ Ադրբեջանը ոչ թե որպես բարի կամքի դրսեւորում, այլ որպես միջազգային պարտավորություն պետք է հետևի այդ փաստաթղթի տարին եւ ոգուն։ Այս մասին այսօր ապրիլի 4-ին Հայաստանում ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը պետք է սկսի ուղի խոսել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, անկախ նրանից հավանում է նրանց թե ոչ։ Ավելին, կարծում եմ, որ զինադադարի խախտման յուրաքանչյուր դեպք պետք է դառնա մանրամասն ուսումնասիրության եւ գնահատականի առարկա, քանի որ դա քանի որ դա է արդյունավետ բանակցային գործընթացի գրավականն ու շարժառիթը։ Որպեսի ԱՀԿ անդամ երկիր Հայաստանն անհրաժեշտ է համարում կոչ անել ԵԱՀԿ բոլոր անդամ երկրներին լինել սկզբունքային իրենց դիրքորոշումներում։ Եթե արկա է կամք եւ ցանկություն շտկել իրավիճակը, ապա հարկավոր է գործունքայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ եւ պարտադրել Ադրբեջանին հարգել 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը։ Եթե իրոք ռազմական գործողությունները շարունակվեն եւ ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման նպատակը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկատվություն փոխանցելը, ինչպես նաեւ իրավիճակին համարժեք լուծումներ գտնելու ճանապարհները քննարկելը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում մարտական գործողությունների առաջին իսկ օրվանից չի դադարում կամավորագրվելու պատրաստ ազատամարտիկների հոսքը Արցախի ազատամարտիկների միություն Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Աշխատանքային երկուշաբթին Արցախում մեկնարկել է սովորական ռիթմով։ Մարտիկ աշխատանքի են գնացել։ Ստեփանակերտի փողոցներով մեր կատարած փոքրիկ շրջայցի ընթացքում չտեսանք վախվորած աչքերով որևէ մեկին։ Ամեն մեկն իր տեղում անում է ամեն ինչ ընդհանուրի հաղթանակը մոտեցնելու համար։ Քանի որ դիրքի վիճակը բարդ է, մունքստեղ միակ է գալի մեր աղոթքանինք, մենք էլ արինավ իրանց օգնենք։ Կարիք կա աշխատանքից հարցրեցինք, գնում ենք հոսպիտալում այրուն հասնենք։ Այրունապետ երրորդրական հիմա համապատասխանում է այրունը ու գնում ենք որ օգնենք մեր տղաներին։ Մեծ ու փոքր, կին թե տղամարդ բոլորը նույնն են ասում։ Հայրենիքին սпарնացող վտանգը համախմբել է բոլորին։ Մեր տրամադրությունը մարտական է, պատրաստ ենք ցանկացած իրավիճակում գործել համապատասխան օրենքների, համապատասխան հրահանգների։ Ես հավատում եմ հայ զինվորին, հպարտ եմ, որ մեր տղաները այսօր կոնկրետ իմ աշակերտները եւ բոլոր իմ ընկերների ու ընկերուհիների երեխաները բոլոր դիրքերում են եւ գիտեմ, որ իրենք կարողանալու են պաշտպանել եւ հայրենիքը, եւ ընտանիքները, եւ հողը։ Եվ մենք իրենց հետ ենք։ Մենք միշտ մեր հայ զինվորի կողքին ենք, մենք հավատում ենք նրանց ուժին, հոգեպես նրանց հետ ենք եւ հավատում ենք չնայած հիմա ծանր ժամանակաշրջան է, բայց մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք։ Հայ զինվորին մենք մաղթում ենք, որ օրը լինի բարի եւ ոչ մի վատ լուր չլսենք սահմանից։ Տրամադրություն աշխատում ենք բարձրապահենք, որտեղ իրանք էլ զգանվեն, ունք էլ իրանք հետ ենք։ Մենք վստահ ենք, որ պիտի հաղթեն շատ մեծ ոգով, ոգևորությամբ, ճիշտ է, զոհերի կորուստը մեր համար շատ ցավալի է, բայց մենք հպարտենք, որ ունենք այդպիսի ուժեղ բանակ։ Համադրվածությունը Հակոբը, այնին գիշերից եկել պատրաստ։ Էտա։ Ինքը հարազատ եղբայր, քես ասավ մեր ախպերությունն ինքը։ Պատրաստ, ցերեն գժված աչի ծախել, կամ ասում սպասեք, սպասեք, սպասեք, всё։ Ну, не мог։ Կնեք սպասած, շատ լավ դրամատուրգիա, նարդ մեր հայրենիքի հետ միշտ պատրաստ, ինչի վերջ միշտ հենեք պասմողարությամբ վեր կանչին կանք մեր հողերը պաշտպանիկ Աստված բոլորիս օգնական հայ զինվորին պահապան Կրթական հաստատությունները, ինչպես նախորդին հայտարարել էր Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը, անցել են պարապմունքների սովորական ռիթմի։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մարտիրոսյանի խոսքով երկու շաբթի առավոտյան աշխատանքային կոլեկտիվը նորմալ բնական անհունով եկավ դպրոց, աշխատանքները սկսեցինք, ճիշտ է երեխաների քանակը քիչ էր, սակայն մեր կողմից համապատասխան հրահանգներ տրվեցին, երեխաները ինչպես որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի սկսում ենք մեր պետական օրներքով, կապ չուներ թե այդ դասարանում կար 4 երեխա, թե 5 երեխա, մենք բոլորի աշակերտներին կանգնեցրինք հպարտ բարձր տրամադրությամբ, նրանք հնչեցրին Արցախի պետական օրներքը, 9-րդ Բ դասարանի տղաները իրենք իրենց իսկ նախաձեռնությամբ սկսել էին բարձր հնչեցնել հայնասիրական երգեր։ Հորդորեցինք երեխաներին լինել բարձր տրամադրությամբ, հորդորել բացական ընկերներին ընտանիքներին անպայման ժամանել դպրոց։ Ահա այսպես, առանց խոճապի նշույլի անգամ մեկ մարդու պես Արցախցին իր զինվորի հետ է, զինվորի կողքին։ Յուլիա Վանյան այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավարևելյան ուղությամբ երրորդ օրն է, ինչ լարվածությունը չի թուլանում։ Հակառակորդն այս ուղությամբ, ինչպես կենթանի ուժի, այնպես էլ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ է կրում։ Այն Զորամյան ուրման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանի տեղեկատվությամբ վերջին երկու օրվա ընթացքում ոչնչացվել են հակառակորդի 3 տանկ եւ հետեւակի 1 մարտական մեքենա։ Խոցվել է նաեւ ադրբեջանական 1 ուղաթիռ, որի բեկորները օդաչուական անձնակազմի Գյումրի հետ միասին, այսպես ասած, կոշտ վայրեջք են կատարել սահմանագոտում։ Հանրապետության սահմանի այս հատվածում իրավիճակը վերահսկվում է։ Անձնակազմի մարտական ոգին բարձր է, մանավանդ երբ մեր կողքին են Արցախյան պատերազմի վետերանները, ասաց Զորամիավորման հրամանատարի տեղակալը։ Գնդապետ Դավթյանի մոտ էր 90-ական թվականներին հադրուտի պաշտպանական շրջանի գումարտակներից մեկի հրամանատար ազատամարտիկ Վահան Բադասյանը։ Արցախյան պատերազմի թոհուբոհով անցած նախկին հրամանատարը եկել է մեկնելու ռազմադաշտ զորավիկ լինելու մեր զինվորներին։ Նրա խոսքով Ասեմ ձեզ, որ ըստ մեր տվյալների եւ ըստ իրականության թափ այնքան մեծ է եղել, որ ես կասեի, շնորհիվ մեր տղաների զգոնության եւ տոկունության եւ հանձնաժողովության նվազագույն կորուստն է եղել դիրքային առումով եւ կվերականգնվի կարծում եմ, համոզված եմ, որ կվերականգնվի։ Վահան Բադասյանը հպարտությամբ նշեց, որ այսօր առաջնային գից մեկնելու պատրաստակամություն են հայտնում, ինչպես ժամկետային զինծառայողները, նույնպես էլ կամավորագրված ազատամարտիկները։ Երեք կեսօրից արդեն բոլորը այստեղ հավաքվել էին եւ ամբողջ գիշեր մենք կանացել ենք, տղաներն արդեն մեծ մասը դիրքերում են, ամեն մեկը իր տեղում է ըստ մասնագիտության։ Ես համոզված եմ, որ մեր առավելությունը հենց սա է։ Սա վերում է նրան, որ ավելի ենք համոզվում, որ մենք շատ ուժեղ ենք արչած այս տարածքին, այս ամենին։ Ես մեր համար ամենակարևորը սա է։ Մեր անվտանգության ամենակարևոր երաշխիքը հենց սա է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդագրություններ տարածել, որ միակողմանի հրադադար է հաստատում։ Սակայն այսօր կեսօրին շփման գծի հյուսիսային թևում վերսկսված հրթիռահրետակոծությունը հակառակն է վկայում։ Հակառակորդը հրետակոծում է ոչ միայն Արցախի պաշտպանական դիրքերը, այլև Մարտակերտ շրջենտրոնը եւ հարակից բնակավայրերը։ Չնայած իրավիճակի լարվածությանը, ինչպես հայտնեցին շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանն ու քաղաքապետ Միքայել Գյուրջյանը, շրջենտրոնը կենտրոնում աշխատում են բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունները, մասամբ նաև սոցիալ-կենցաղային օբյեկտները։ Ուժեղացված ռեժիմով է աշխատում շրջանի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը, պատրաստ ամեն մի անակնկալի։ Ըստ ծառայության պետ Ջավադյանի շրջանի 3 համայնքների՝ Թալիշի, Մատաղիսի եւ Տոնաշանի խաղաղ բնակիչները տարհանվել եւ ապակենտրոնացվել են շրջանի խորքային համայնքներում։ Որի թերապևտի մակերիավիճակի բնակչությունը անտակ տարանվել է քաղաքի ավելի անպաշտպան խաղի հաշմանդամներ են միայնակներ են նույնպես կազմակերպել են տարահանում վանքամայք ու մենք տեղանում ենք բարբերաբար հիվանդանոցների ու նորմալ են կարողանում են հասնում են անհրաժեշտ ամեն միջոցառում կազմակերպել քաղաքապաշտպանության գծով Շրջկենտրոնի խաղաղ բնակիչներից շատերն այս օրերին մնում են շրջանային վարչակազմի շենքի ապաստարանում, համոզված, որ շուտով կվերադառնան իրենց տները։ Մենք պետք է ստեղ լինենք, որ իրանք այնտեղ ոստերը կարողանան պահել։ Ուրիշ տեղ չունենք գնալու, մեր հողս այա, մենք պետք է մեր հողում ապրենք։ Այսօր տանկից արձակած արկից վիրավորվել է հետախույզ Շարքային Նիկոլայ Եղյանը։ Նա առաջին բժշկական օգնությունը ստացել է շրջանի բժշկական կենտրոնում։ Նիկոլայ Եղյանը հպարտությամբ ցույց տվեց իր կրակոցից սպանված ադրբեջանցի բարձրաստիճան սպայի ուսադիրները մեր պոստերը պիտի վերցնենք, ես տանգից նայալի չեմ գրավորել։ Ոպս լավ է, ես ուզում եմ իմ այլ հետ համգում ընգերներից մոտ, պրոստը բժիշներ ասում բարգայելա։ Շրջանի բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ Սերգեյ Օհանյանը հայտնեց, որ բուժ անձնակազմը ամուր թիկունք է տղաներին եւ իրենք աշխատում են արտակարգ ռեժիմով։ Վստահ ենք, որ շատ շուտով մեր նպատակին հասնելու ենք, մեր բանակը ամուր կանգնած է, մեր ժողովուրդը ամուր կանգնած է, մեր կոլեկտիվը ամուր կանգնած է, հոսպիտալը ամուր կանգնած է, 94 թվի մենք միջև վերջը չենք գնացել։ Այդ ժամանակվա բաստողած սխալներն է։ Հիմա պիտի մեր այդ սխալները ուղղենք։ Այս օրերին հանրապետությունում տիրող իրավիճակը լուսաբանվում է տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներով։ Այսօր Մարտակերտում էր Հայաստանի Շանթ հերոստանգերության նկարահանող խումբը։ Ես Մարտակերտում չտեսա տագնապ ապրող մարդկանց, ասաց լրագրող Արտակ Հովանիսյանը բոլոր եթերաժամերով, բոլոր լրատվամիջոցներով արդյական կարևոր ու միակը Արցախի թեման է տեսա մարդկանց ոչ խոճապահար դեմքեր, այդ շատ կարևոր է, շատ հուսադրող է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մարտական գործողությունների ընթացքում, ինչպես նաև բնակավայրերում տարատեսակ վիրավորումներ ստացած զինծառայողներն ու խաղաբնակիչները շտապ տեղափոխվում են հանրապետության բուժական հաստատություններ, ստանում անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարտունու շրջանի Զորավան գյուղում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը մեծ զրույցում նշեց, որ երեխաներն արդեն վիրահատվել են, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Առաջին երեխան վիրահատել ենք մեր մոտ, վիրահատությունը ազդրի բաց կոտրվածք բազմապեկորային, վիրահատությունը կատարվել է բարեհաջող երեխաների վիճակը կայուն է, ստանում են համապատասխան բուժում, վիճակը լրիվ վերահսկվում է։ Բացի այդ հանրապետական հիվանդանոց են տեղափոխվել եւս 5 խաղաղ բնակիչ, երկուսը Թալիշ գյուղից են, երկուսը Մատախիսից, մեկը Շահումյանի շրջանից։ Նրանք գտնվում են Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, եւս մեկ վիրավոր տեղափոխվել է Խարվաճարի շրջանային հիվանդանոցից։ Հիվանդանոցի տնօրեն Կարեն Բազյանի հավաստմամբ Ընդունել ենք 4 վերավոր խաղաղ բնակիչներ մեր գյուղերից հյուսիսային տարբեր վերավորվածություններով 4-ն էլ վերահատվել են գտնվում են ստաբիլ ծանր վիճակում վերակենդանացման բաժանմունքում եւ ինտենսիվ պալատում Հանրապետական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահի դրությամբ իրավիճակը լարված է։ Բուժազնական զնանում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մարդկային կորուստներ չունենան։ Ցավոք, շարունակվում են վիրավորների տեղափոխումը մարտական գործողությունների վայրերից։ Երուզերը նաև հանրապետական հիվանդանոցի Արիան փոխներարկման բաժանմունքում մեծ թվով քաղաքացիներ ներկայացել են բաժանմունք առաջարկելով իրենց արյունը վիրավորներին ներարկելու համար եւ այս պահին փոխներարկման բաժանականն արդեն 5 հոգուց արյուն է վերցրել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Մեր գործընկեր Գարիկ Օհանջանյանն այսօր մեկնելով Մարտակերտ հանդիպում է ունեցել քաղաքային համայնքի ղեկավար Միշա Գյուրջյանի հետ։ Հետաքրքրվել քաղաքում տիրող իրավիճակով։ Քաղաքապետի խոսքով Մարտագետ քաղաքի դրությամբ դրիվ հանգիստ կարագոստեր իսկունից չկա, առավոտից մի հատ կարագոց եղել են քաղաքից դուրս, զոհված վիրավոր չունենք, լրիվ հիմնել ձեռակները, դպրոցներից մանկապարտեզից կմանդանոց ես աշակերտին են գտնում։ Խոչակի մատնած մարդ չկա, բնակչությունը ամեն ես գործերով են ազգավորված։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Հայաստանի խորհրդարանը կարող է հերթով քննարկել իրավիճակից բխող բոլոր անհրաժեշտ հարցերը։ Այս մասին այսօր ապրիլի 4-ին Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել է խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Հրանտ Բակրատյանի առաջարկին քննարկել ԼՂՀ-ն ճանաչելու հարցը։ Ճիշտ ժամանակն է օրակարգի մեջ մտցնել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին հարցը, ասաց Հրանտ Բակրատյանը։ Նիստը վարող Էդվարդ Սարվազանովը ընդդիմադիր падգամավորի առաջարկինի պատասխան նշեց, որ իրենք էլ են կիսում այդ մտահոգությունը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի նախագահի կողմից տեղի ունեցել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ հանձնարարել է արտաքին գործերի նախարարությունը, Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու հարցը քննարկել։ Երբ դա կլինի, մենք ազգային ժողովում կքննարկենք նաև այդ հարցը, ասաց նա. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարների ուշադրությանն է ներկայացրել ադրբեջանական կողմից հայկական քաղաքացիական բնակավայրերի եւ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ տեղի ունեցող հանցավոր ոտնձգությունների ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքի վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաեւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի հատուկ պաշտպանության ներքո գտնվող երեխաների եւ տարեցների նկատմամբ իրականացվող անթույլատրելի վիրավորելի հարձակումների վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքներ։ Այս մասին հաղորդում են Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից։ Ներկայացվել են նաև հիմնավորումներ միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար պահանջների խախտումների մասին։ Համապատասխան հաղորդակցություն է նախաձեռնել նաև մի շարք միջազգային գազམ་ակերպությունների, ԵԱՀԿ-ի, ինչպես նաև օմբուդսմենական միջազգային գազམ་ակերպությունների հետ, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ կոնգրեսի Հայաստանի աջակցության խմբի համանախագահ Ռոբերտ Դոլդը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման, որի ձախողման պատասխանատուն Ադրբեջանն է։ Մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է ասել մեկ բան անել դրա հակառակը։ Ես միանում եմ իմ գործընկերներին նախագահ Ալիևի գործողությունները եւ հռետորաբանությունը դատապարտելու հարցում։ Իրականությունը անաչառության ակնարկներով թաքցնելու փոխարեն ես հույս ունեմ, որ Օբամայի վարչակազմը կշարունակի աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ խաղաղ լուծում գտնելու հարցում, որտեղ Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում իր գործողությունների համար։ Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը կոչանում դադարեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը, քանի դեռ վերջինս չի դադարեցրել ագրեսիան, չի հրաժարվել բռնությունից եւ չի պարտավորվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, հաղորդում է ԱՄՆ հայդատի գրասենյակը։ Կոնգրեսականը հիշեցրել է բազմաթիվ զոհերի մասին եւ հավելել, որ ինքը կոչերանում Ադրբեջանին օգտագործել Վաշինգտոնում միջազգային անվտանգության գագաթնաժողովը ՀԱԿ-ը խաղաղության գործընթացին նպաստելու համար։ Փոխարենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նոր հարձակումներ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ ագրեսիան, նշել է Շերմանը իր հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան պետությունների գազམ་ակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Ալմարգոն ապրիլի 3-ին հանդես է եկել հայտարարությամբ քննադատելով Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, որակելով այն որպես միջազգային իրավունքի լուրջ ոտնահարում։ Նրա ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելը հատկապես լուրջ է, քանի որ այն ակնհայտորեն խախտում է 1994 թվականին հաստատված հրադադարի ռեժիմը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ վարելու սկզբունքը։ Մենք դատապարտում ենք միջազգային իրավունքի լրջագույն ոտնահարումը։ Տիրախավորելով քաղաքացիական օբյեկտները, Ադրբեջանի այդ հարձակումները զինված հակամարտությունը կարգավորող հիմնարար կանոնների խախտում են։ Ամերիկյան պետությունների գազམ་ակերպությունը հիմնադրվել է 1889 թվականին։ Նրա ժամանակակից մարմինը հիմնվել է 1948-ին Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում։ Ամերիկյան պետությունների գազམ་ակերպությունները միավորում է Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայի 35 անկախ պետություն եւ քաղաքական, իրավաբանական եւ սոցիալական կառավարական հարթակ է այդ կիսագնդում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը լրագրողներին հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տանող ճանապարհը անցնում է երկխոսության եւ փոխզիջումների միջով։ Խաղաղության վերականգնման ճանապարհը միշտ եւ ամենուրեք անցնում է երկխոսության եւ փողզիջումների միջով, եւ այդ երկխոսությանն ու փողզիջմանը երկուստ է հարկավոր է ցկտել մշտապես, ընդգծել է Ռուսաստանի խորհրդարանի Ստորին պալատի ղեկավարը։ Նարիշկինը նաեւ ուշադրություն է դարձրել այն բանին, որ Ռուսաստանը այդ շատ բարդ ու ցանր հակամարտության ողջ ընթացքում երանդուն աշխատանք է կատարել եւ շարունակում է կատարել նաեւ Մինսկի խմբում որպես փորձիկ, որ որպեսի փորձի կարգավորել այդ հակամարտությունը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գազպրոմ Արմենիա փակվաժնի դիրական ընկերության աշխատակիցները թվով 7000 հոգի միասնակամ իրենց 1 ամսվա աշխատավարձը հատկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Ընկերությունից news.am-ին հայտնում են, որ հակամարտության գոտում ստեղծված լարվածության պայմաններում բնակչության կարիքները հոգալու համար փոխանցվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Իսկ հա Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկը հայտարարել է, որ իջեցրել է պարտադիր ժամկետային զինծառայողների ընտանիքների գործող կամ նոր տրամադրվող սպառողական վարկերի տոկոսադրույքը։ Այսօր երեկոյան ժամը 18-ին Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարում նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր Գարիգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կկատարվի հանրապետական մաղթանք։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հրահանգով Արցախի գործող բոլոր եկեղեցիներում նույն ժամին տեղի կունենա հանրապետական մաղթանք։ Թեմակալ առաջնորդ Պարքև Սրբազանի հանդիսապետությամբ արարողությունը Ողորմությունը կկատարվի Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում։ Ցանկացողները կարող են մասնակցել արարողությանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։